قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها يا صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن Govorimo o stanju srca, stanju duše, li tako, kroz knjigu jednog Kajima, koja nosi naslov Tibul Kulub, odnosno lijek za srce ili medicina za srčane bolesti i tako ali u ovom vjerskom smislu, ne u smislu. Danas je došao na red jedan ajet koji je posebno interesantan za ovaj dio koji mi proučavamo. A to je ajet iz sure hadid pod brojem 16 i 17. Zašto nam je interesantan taj ajet i posebno, posebno važan? Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, zar nije vrijeme da srca vjernika postanu skrušena kada se Allah spomene i kada se spominje ono što je objavljeno od istine i da ne budu kao oni kojima je knjiga data prije jevreji pa im se sve to učinilo jako dugim pa su im srca postala kruta i gruba i mnogi od njih su postali nevjernici grešnici. I znajte da Allah oživljava zemlju nakon što ona zamre. Zaista smo mi pojasnili ajete svoje da biste vi razumjeli. يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن U čemu se ovdje radi? Ovdje Allah Đelešanu obraća se vjernici, obraća se ashabima nakon dugog niz godina i ukazuje na jedan problem koji je pogodio narode prije ovog umeta zbog kojeg su skrenuli sa pravog puta. I kaže ovdje, zar nije vrijeme? Kad će ako neće tako? kao da je to će da kaže, pa zar postoji drugo neko vrijeme da se može dogoditi da vjerničko srce postane skrušeno? A šta je skrušenost? Skrušenost to je jedno stanje poniznosti, prožito sa jednim osjećajem spoznaje veličine onoga pre čime smo ponizni i pre smo skrušeni. To je skrušenost. To je jedan osjećaj koji se u čovjeku probudi i kada spozna veličinu i važnost onoga o čemu se govori ili onoga komu. Kada se Allah spomeni, to znači kad drugi neki spomenu Allah, to može biti kroz ders, to može biti kroz zikr, a to može biti i kad on spomeni Allah. Ali taj čovjek ga osjeća, saživljava s njim i on zna kad kaže subhanallah jednom, da je time posvjedočio da uzvišeni Allah Đelešanhu ima apsolutno nikakvu manjkavost u svom biću, u svojim osobinama i u svojim postacima. الكوارث والمحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن واغفر خطايا انفسنا Allah Đelešanu znači opisuje vjernik da su kad se Allah spominje, kad oni spominje Allah Đelšanom srce im skrušile, zatim kad slušaju Kur'an, također su im srce skrušile. وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا نفوسنا قبل الممات نوبها وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي يجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت Zatim kaže, i neka ne budu kao oni kojima je data knjiga ranije. Ko su oni? Kad se spomene sljedbenici knjige iz ranijih naroda, misli se na Tevrat i Inđir. Znači da Musao i Isao narod. Šta je s njima bilo? Tala alejhimul amet. To što im je obećano u sunnetu, njihovog poslanika. Svaki su poslanik ima svoj sunnet. Njima se učinilo jako dugo. Ko će to sve izdržati? Ko će se pridržavati svih tih dogovora i ugovora i svega što su dali svojim poslanicima i vjerovjesnicima? A kasad I kad je taj osjećaj ušao u njihove duše, u njihova srca, ta srca su postala kruta, gruba وردة صريحا أناديك يا خالقي وقفت ببابك وقفت ببابك وقفت ببابك يا خالقي يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن بخافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا الله جل شانه navodi nam lijek za to. I kaže, I'lamu أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Znajte. Znači ovdje u, vidu imperativa, znači fars. Znajte da Allah oživljava zemlju nakon što ona zamre. Šta to evo sad je vrijeme zamirane zemlje. Zima, nema ništa, ne cvate, snegovi, blato, zemlje zamre. Šta se dogodi u proljeće? Sunce dođe, kiše sve procvate, svijeta, život buja i tako dalje. Kaže Ibn Kesir u tefsiru ovoga, eto, on nam Allah Đelešanu želi reći Tačno je zbog nade u dug život, zbog zapostavljanja Allahovih propisa. Ljudska srca zamru, pa neka zamru potpuno, kao, pa odu u kufur, neka zamru djelimično, pa odu u grijeh. A trebaju svi ljudi da znaju, a vjernici posebno, da Allah oživljava zemlju nakon što zamre. Kaže mu Kisir tako i Allah oživljava i na srca, ali ne kišu nego objavom. Kiša oživljava zemlju, je tako ljudi? Međutim, ajeti kuranski objava يونس لدرس القشيلة وادوس قصت أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين إلهي أتيت لكم تائبا فألحق طريحك في التائبين فإن لم تعنه فمن ذا يعين فمن ذا يعين وقد تغضب بك يا خالقي وقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي من الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك خطايا الخطايا ودرب الهوى وما كان تخفى دروبي علي أقول إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديه خطايا الخطايا ودرب الهوى وما كان تخفى دروبي عليك وما كان تخفى دروبي عليك وقفت ببابك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 Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima i od zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Koga Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti, koga on u zabludi ostavi, nikoga ne može uputiti. svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha jedinog, koji nema suparnika ni u čemu i svjedočim da je Muhammed alihi salatu wasalam Boži rob i Boži poslanik. Tvrdim također i svjedočim da je Allahov govor, to jest Kur'an najljepši govor, a da je Muhammedova alihi salatu uputa, najbolja uputa. A da je svaka nova stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. A zatim, govorimo o stanju srca, stanju duše, jel tako, kroz knjigu Ibn Kajima, koja nosi naslov Tibul Kulub, odnosno e, lijek, za srce ili medicina za te bolesti i tako dalje. Ali u ovom vjerskom smislu, ne u dunjavučkom smislu. Znači, kroz ovu našu knjigu mi proučavamo srce kao pojem, kao nešto što je izvor shvatanja razuma i dobrote, a ne u smislu da je to komad mesa. Time se bavi medicina, ljekari, hirurzi, a ovdje govorimo o toj drugoj dimenziji srca koja je puno bitnija, koja je puno važnija za čovjeka, za koji je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao Ala inne fil džesedi mublah ida salahat salahal džesedu kullu wa ida fesedet fesedel džesedu kullu ala vahijel Zaista u čovjekovom tijelu ima jedan, jedan organ koji ako je dobar i zdrav bude dobro cijelo tijelo. Ako je taj organ loš i pobolio, bude slabo cijelo tijelo i bude cijelo tijelo u neredu, zaista je to srce. Znači, misli se na ovaj dio tu. Danas je došao na red jedan ajet koji je posebno interesantan za ovaj dio koji mi proučavamo. A to je ajet iz hadid pod brojem 16 i 17. Zašto nam je interesantan taj ajet i posebno, posebno važan? kaže uzvišeni Allah Đelešanu Alam jedni للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون زرني بريمة لسرط صغيرني كابوستانو سكروشنا kada se Allah spomene. I kada se spominje ono što je objavljeno od istine. I da ne budu kao oni kojima je knjiga data prije, jevreji i kršćani. Pa im se sve to učinilo jako dugim, pa su im srca postala kruta i gruba i mnogi od njih su postali nevjernici, grešnici. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تهتدون I znajte da Allah oživljava zemlju nakon što ona zamre. Zaista smo mi pojasnili ajete svoje da biste vi razumjeli. O čemu se ovdje radi? Ovdje Allah obraća se vjernicima, obraća se ashabima nakon dugog godina, dug niz godina i ukazuje na jedan problem koji je pogodio narode prije ovog umeta zbog kojeg su skrenuli sa pravog I kaže ovdje, zar nije vrijeme? Kad će ako neće Kao da je to će da kaže, pa zar postoji drugo neko vrijeme da se može dogoditi da vjerničko srce postane skrušeno? A šta je skrušenost? Skrušenost to je jedno stanje poniznosti. prožito sa jednim osjećajem spoznaje veličine onoga pre čime smo ponizni i pre čime smo skrušeni. To je skrušenost skrušenost, to je jedan osjećaj koji se u čovjeku probudi i kada spozna veličinu i važnost onoga o čemu se govori ili onoga komu. Kada se Allah spomeni, to znači kad drugi neki spomeni Allah, to može biti kroz ders, to može biti kroz zikr, a to može biti i kad on spomeni Allah. Ja sam vidio ljude u Mekki i u Medini, mi ono dođemo studenti, znaš, sad mi hodamo, i badetimo i mi, ali mi sjedimo onako, u ono, znaš, i badetiš ovo. Čovjek sjedi pored u ihramima na hađu, on uči zikr, posle namaza spava. On čovjek se utušio se za Ono on plače, čovječe, ko godina. A mi i zgledamo se onako, šta je sad ovo? Ovo je zikr. Ali taj čovjek ga osjeća saživljava s njim i on zna kad kaže subhanallah jednom da je time posvjedočio da uzvišeni Allah ne nema apsolutno nikakvu manjkavost u svom biću, u svojim osobinama i u svojim postupcima. Evo, recimo, vidi se da ovo promjena vremena. Jer bilo minus 20, minus 18, minus 15. Sutra dan plus 20. Jer to ljudima čudno šta je ovo, šta je ono, to je Allahova volja, Allahova odredba. I samo on uzvišeni zna koliko, se, koliko svjetova, koliko bića, koliko stvorenja smilovalo se time, što je dao toliki snijeg pa ga otopio tako brzo da se ta zemlja natopi i tako dalje. Uzmite samo recimo jednu mudrost koje su suše bile ljeti. Dokle je došlo to isušivanje zemlje duboko, samo uzvišenje mi znamo da i unutar zemlje postoji vatra i ostalo. Koliko ona došla blizu kori, to samo uzvišenja odlaženost. Ispuštanje tolikog snijega i njegovo brzo otapljanje da natopi tu zemlju, samo uzvišenje odlaženost zna mudrosti toga koliko je svjetova spasio, koliko svjetova dostavljena mu je voda, tečnost i ostalo. I šta je sve na kraju krajeva ljude zaobišlo od zla zbog svega toga. Zato kad čovjek kaže subhanallah, između ostalog svjedoči da nijedan Allahov postupak u prirodi oko nas, u nama samima, nije manjkav. Iza svega stoji mudrost savršena koju nekada dokučimo, nekada ne, ali sigurno postoji. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ i ono što je objavljeno od istine. Šta je to? Kad se sluša Kur'an? Allah Đelešanu znači, opisuje vjernike. Da su kad se Allah spominje, kad oni spominju Allah Đelešanu srcem skrušene, zatim kad slušaju Kur'an, također su im srce skrušene. Dobro. Zatim kaže, i neka ne budu, neka ne budu kao oni kojima je data knjiga ranije. Ko su oni? Kad se spomene sljedbenici knjige ranijih, iz ranijih naroda misli se na Tevrat i Inđir. Znači na Musao i Isao narod. Šta je s njima bilo? Tala alejhim To što im je obećano u Kur'anu, to što im je obećano u sunnetu, njihovog poslanika. Svaki su, poslanik ima svoj sunnet. Njima se učinilo jako dugo. Ko će to sve izdržati? Ko će se pridržavati svih tih dogovora i ugovora i svega što su dali svojim poslanicima i vjerovjesnicima? A se I kad je taj osjećaj ušao u njihove duše, u njihova srca, ta srca su postala kruta, gruba, tvrda. Kao što u drugom majetu Allah Đelešanu kaže فَقَسَدْ قُلُوبُ I njihova srca postaše gruba poput kamena ili još tvrđe. Evo, a šeddu kasma. Znači, još tvrđe od kamena. I zato naši učenjaci kažu razmišljanje da će čovjek živjeti dugo na ovom svijetu je izvor svakog grijeha. Izvor svakog grijeha je to da čovjek će živjeti ne znam ja koliko zamišlja da će 100, 200 godina, 50 godina, još je predano 50 godina, hajde nek ide i tako dalje. Zašto? Zato što čovjek kad bi mislio da će na ahiret da može se dogoditi da preseli sad, za koji dan, kad god bi mu naumpalo nešto ružno, neki ružan grijeh, sjetio bi se. Nije to u redu. Valja doći, odgovarati, može to biti E ovdje šta se dogodilo sa narodima priješnje? Učinilo im se to dugo, znate, lakše je živjeti na račun drugog. Uvedi neke dačbine, uvedi neke poreze na osnovu vjere, i na ime vjere i tako dalje i onda ljudi će davati i od toga će živjeti što ima veze. I onda malo pomalo te stvari koje su uvodili, ušli su u praksu, nazvane su vjerom i iskrivili su tako vjere svojih vjerovjesnika i poslanika. I zalutali su oni i u zavodu su odveli mase oko To čeka i ovaj umet Međutim, Allah Đelešanu je htio i sačuvat će uvijek u ovom umetu ljude koji će znati istinu i koji će govoriti istinu. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taifetu ummeti" Uvijek će u umetu biti skupina, kad se kaže skupina, ne misli se na jednom mjestu, nego ljudi u ovom umetu, makar i ne bili u jednom mjestu, prostoru i tako dalje, koji će biti na istini. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari a koji imam nebevi u 40 najvažnijih hadisa rekao je Abdullahu ibn Omeru kun fi dunja ke enneke garib evo amiru se živi na dunjaluku kao da si putnik ili prolaznik kaže Ulema za spas na ahiretu poslanik sallallahu i wasallam ovim je ponudio dva stepena dunjalučkog života. Kao da si putnik. To znači, čovjek je putnik, došao u neko mjesto, ima određeni zadatak na tom putu, na tom svom putovanju, uzimat samo ono što mu je potrebno. To je jedan stepen. A drugi stepen je još veći od njega, još manje da se uzme od neka ili kao prolaznik prolaznik uzima u onom gradu kroz koji prolazi manje nego putnik. Jer mi kad dođemo kao putnici u jedan grad, opet treba nam možda i kirija, treba nam možda i renta k, treba nam možda i ne znam sašta nešto. Ali ako si prolaznik, ne treba ti ništa. Malo sjediš u neku kaficu, ručaš, klanjaš i ništa. To su dva stepena i ovaj drugi stepen je bio stepen poslanikovog života. On je bio kao prolaznik i zato Omer, radi Allahu anhu jednom prilikom, kada je vidio tako poslanika, ali salatu wasalam, kako budi se spavao na, na hasuri. A hasura to je bila, bila prostirka od e, palminovog pruća sa listovima. Bila je jako onako oštra, kruta za spavat. I kad se probudio, vidio je na njegovom bokovima tragove te hasude. I pođe ome Kaže, šta ti je šta plačeš omore? Kaže, Allaho poslanik, kajsare, kisara, ti carevi koji su bili u to vrijeme. Žive kako žive, uživaju ono što uživaju, a ti si Allaho poslanik, a vidi u kakvom stanju. Kaže, omere, šta ja imam sa dunjalogom? Ja sam kao putnik koji je sjeo pod jedno drvo da se odmori u hladovini i odmorio se i nastavio dalje sve Znači, tako je poslanik, alaihi salatu wasalam, opisivao svoj status. I primijetite kod sebe. To svaki čovjek može primijetiti. Kad god pođe nadugo i naširoko širiti svoje dunaličke neke planove, niti ima Kur'ana, zabavi se na to, niti ima namaza, niti... Ako bude farzovi, dobro jeste. A o nekom hajratu, naprotiv, ovo, evo, kod nas, recimo sad, tu je toliko ušlo ljudi, kod nas većina ljudi ovdje u Bosni, dobar dio njih, neće nahač dok ne namiri sve što ima i najmanju iglicu koja mu treba i za njegovo dijete, evo i tako onda će naći. Pa šta to znači? Čak ima neki pričaju, ne može se ići dok nemaš dvije nive u zaleđini pa da onda <laughs> ne smeta privređivati, ne smeta raditi, ali ne treba pretjerivati. A problem je što su u nas granice pretjerivanja jako se pomakle. Pa u nas i sad, ne smatra se pretjerivanjem ako čovjek 24 sata radi ovaj, samo za Zatim, Allah Đelešanu navodi nam lijek za to. I kaže, elemu أن اللَّهَ يحيي الْأَرْضَ بعد Znajte. Znači ovdje u, vidu imperativa znači fars. Znajte da Allah oživljava zemlju nakon što ona zamre. Šta to evo sad je vrijeme zamiranja zemlje. Zima, nema ništa, ni cvate, snegovi, blato, zemlje zamre. Šta se dogodi u proljeće? sunce dođe, kiše sve procvate, cvjeta, život buja i tako dalje. Kaže Ibn Kesir u ovoga ovim nam Allah Đelešanu želi reći. Tačno je zbog nade u dug život, zbog zapostavljanja Allahovih propisa. Čovjek, ljudska srca zamru, pa neka zamru potpuno, kao, pa odu u kufur, neka zamru djelimično, pa odu u grijeh ali trebaju svi ljudi da znaju, a vjernici posebno, da Allah oživljava zemlju nakon što zamre. Kaže mu Kesir, tako i Allah oživljava i umrtljena srca, ali ne kišom nego objavom. Ne kišom, nego objavom. Kiša oživljava zemlju, li tako ili nije? Međutim, ajeti kuranski objava i ono što je došlo oživljava ljudsko srce. I zaista neka čovjek ovako kad bude zadubljen neke dunjaličke poslove, pa vrti se, pa tamo, pa vamo, pa ovu, pa ono, i onda nekad posluša neki drs i kaže, pa šta je to sa mnom, šta me toliko bilo zaslijepilo, ovo, ovo, tamo, ovo. I ti vidiš da je to zaista tako. Allah oživljava srce. Na osnovu ovog ajta Mi zaključujemo da nikada nije izgubljena nada ni za jednog čovjeka, ni za jedno ljudsko srce. Znači, nema toga ko ne može postati vjernik. Sve dok je živ. I zato većina u zavrani zabranjuje proklinjati čovjeka pojedinačno, poimenično znači, dok je živ. Bez obzira koliki je nevjernik bio, šta uradio i tako dalje. Zato što uvijek postoji nada i mi ne znamo u kojem srcu postoji taj plod koji će uroditi kad čuje Allahove ajete. Mi smo vam pojasnili ajete svoje da biste vi razumni bili. Na osnovu ovoga ulema kaže ko se ne okoristi ajetima Allahovim koje je objavio, taj nema razuma. Ima, ima inteligenciju, to da, ali razuma ne. Razuma. واغتره بدنيا والصفا مشروبها يا صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن مغتره بدنيا الفنا اللي ما صفى مشروبها ولو فيه شخص يعتبر والما قولا خطا ما كان غرتها الحياة لانخدع بسلوبها زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن كانت تفاخر في مبانيها ووسعها يعتبر والما حصل حوله فطن ما كان غرتها الحياة خدع بسلوبها زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن كانت تفاخر في مبانيها ووسع دروبها كانت مدن خسائرها وعدد منكوبها جاها بغفلة واصبحت أرض لساكنها كفن واستبدلت عقب الدمار بثوب ما هو ثوبها يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن وارتخى له متنها وجنوبها حاف المباني والشجر والناس يدفنها دفن وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها قوة الزلزال موج البحر ثار لا سكن غطى السواحل وارتخى لهمتنها وجنوبها حافي المباني والشجر والناس يدفن هدف وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها قوة قوية جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن واغفر خطايا